baixamos un poquinho a música e vamos, pois, a seguir cos nosos convidados desde Galicia. Eh, vamos a falar, pois, con unha das persoas eh, porque eh, nos vai falar de moitas cousas, de moitos, sobre todo os alimentos, e el que de gourmet gallego, pero vai nos a falar, pois, Manuel Fernández. Vale. E vamos, sin máis, delacións, vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Manuel. Hola, boas, boas tardes. Boas tardes, don Manuel. Moitísimas gracias por atendernos. E, eh, eh, eh, eh, parabéns por o traballo que vostedes están a dar a coñecer nese gourmet gallego tan interesante onde se atopan eso, mm, sí. eh, alimentos gourmet. Sí. Sí, alimentos gourmet eh, solo solo galegos. Sí. Eh, eh, que, que eu creo que era somos os únicos que estamos facendo ese traballo, esa recoleta de por todo Galicia de alimentos uh -huh. que, que os temos uh -huh. e eh, poñelos en disposición de todas as mesas do, de, de toda España. Como se suele dicir, Galicia na túa boca. Efectivamente, <laughs> efectivamente. eh, lógicamente temos todo en castelán porque como estamos dirigidos bueno. a todo o mercado nacional, sí. pero así ese é o noso lema, eh, Galicia sí. tu o sea que <laughs> Vale, vale. Sí, señor. Bueno, eh, en realidad de, eh, pero eso non quere decir que afa, que afasten do galego, lógicamente no, porque no. o que van é eh, eh, presumir precisamente do galego, posto que ofrecen todos os todos os produtos mm, da terra concretamente, ¿no? Única exclusivamente, de feito, cada día nos están chegando correos electrónicos de proveedores de produtos uh -huh. que hai por toda a xeografía nacional, que, que, uh -huh. que, que son impresionantes e eh, moi bons, e, eh, eh, estamos contestando a todo mundo que, que solo traballamos produtos galegos ou fabricados en, en elaborados en Galicia vamos, uh efectivamente. Vale. É o noso nicho, é un, nicho de mercado que, que eliximos, uh -huh. eh, creo que temos o suficiente como para abastecer calquer mesa, porque temos horta, temos temos mar, E, eh, por suposto, temos carne. O sea, Exactamente, sí, señor. Bueno, o sea, todos os produtos galegos que, que con denominación de origen galego, pero que, ao mesmo tempo que mm, mm, quere decirse que todas as persoas que queiran poñerse en contacto con vostede, nada máis que teñen que poñerse na súa páxina web, que volvemos a repetir, calé? Pois www.gourmetgallego.com eh, .com. Exactamente. E, e, e, ao par, e a partir dunha certa cantidade de, de, de, de, de mercado, pois o mellor, o sea, cando se merca unha cantidade determinada, a partir de aí o, o transporte case é gratuito, non? Sí, no casi non, eh, a partir de 30 euros eh, neste momento para toda a península é, eh, é totalmente gratuito uh -huh. o porte eh, lógicamente temos que cobrar cando é menos de 30 euros porque... Oh, lógico. Como, si non perderíamos perderíamos carta. Lógico, sí, señor. Efectivamente. Eh, te, temos xa 400 referencias, lóxicamente non Olé. temos todo porque porque sí que buscamos buscamos produtos que que nos gusten a nós, o sea que nos eh, eliximos prácticamente o fago todo a parte da elección dos produtos. Uh -huh. Mm, lóxicamente non poñemos nada eh, na nosa web uh -huh. sin antes probalo, ver claro. como se fabrica, uh eh, seguir a trazabilidade para saber que o que poñemos ten garantía. Sí, sí. Tastalo, eh, eh, lóxicamente. Bueno, eh, eh, eh, falando de tastar, qual é o produto que quizáis teña máis demanda? Eh, nos apostamos muchísimo, están funcionando moi ben as empanadas. Empanada. Ah, amigo. Yo... As empanadas de, de masa, de... Sí, sí, sí. masa de madre, dixéramos. Ni... <laughs> De pan. Eso. Entonces, <laughs> ah, de verdad. Entonces, man, man, efectivamente, mandámoslas de, de un día para outro, o sea, antes das dúas da tarde do día siguiente, están en calquer punto da península. Claro, no. E e, en, e aconsellamos como, como comelas, o sea, que, sí. a quen lle gusta así frías, van perfectamente cociñadas e preparadas para comer tal cual, sí. E se non, pois, eh, recomendamos a quen lle guste, damos instruccións para meterla no forno 10 minutos e sí, sí, sí, comela sí. como recién salida. Sí, señor. Mm. No, sí, sí. Este, eh, eso ya ya carne galega, to, lógicamente as chuletas, mm. Eh, es decir, bueno, ya os chuletón de carne de vaca, de bueno. ternera e eh, eh, de bueno. Sí. Debe ser debe ser unha maravilla. sí, A, ah, xunto co regalo Con vos viños nosos, non? Os viños de, de, de alta calidade que que, bueno, pois eh, están además, ademais tendo moitísimo éxito no, no, nas feiras internacionais de... Sí. Así é, eh, estamos eh, a, de, temos unha pequena tienda física en Sober, que é un puebliño que ah. está ao lado de Monforte, un puebliño moi pequeno. E por que ten unha eh, feira de eh, viño eh, extraordinaria. Efectivamente, o 9 e 10 de abril sí. celebraremos la de novo outra vez, uh -huh. está en plena denominación de orixe en Ribeira Sacra, o sea, no corazón sí. de Ribeira Sacra. Sí, señor. Sí. Con moitísimos... Entonces, de Ribeira Sacra dos viños que máis temos, pero non quer decir que non tiñamos das outras catras. Hombre, claro. Origen, sí, sí. sí, sí. Eh, Ribeira, Ribeira Sacra... Que, que, que... Ribeiro, Rías Baixas... Eh, sí, sí eh, Valdeorras e Berín. E Berín. Bueno, que, que todos eles teñen mm, premios tanto do, do blanco como do tinto e, e, e, e o importante é que bueno que, que a xente que queira uh, achegarse precisamente a gourmetgallego.com pois seguro que será ben atendido hai que preguntar por algunha persoa en, en, en especial ou non? Non, non fai falta as, as cuatro persoas que traballamos aquí atendemos atendemos a páxina as 24 horas sin ningún problema eh, sin ningún problema uh -huh. chamando no noso teléfono, uh -huh. vamos. Eh, sí, eh, sí. Que a ver, pero, a ver, a ver se me equivoco, me engano, dicindo yo teléfono aos nosos ointes. 982 991 964. así é. Vale, pois, ah, pero bueno, eu eh, creo que para é o máis fácil agora mismo é todo sí, sí. na web, pero sí. bueno, sí que nos chama xente, por suposto. Uh -huh. Hoxe, por exemplo, nos chamou xente que fixo pedidos e como estamos coa folga de transportes claro, sí, eh, vale, sí. preguntando sí, sí. Que, que claro, é eh, o convención online ten eses, eses inconvintes que, que, claro, que se non podían ao transporte pois mm. estamos vendidos non podemos suministrar o produto unha cousa que de... eh, eu quería che preguntar eh, como surxiu esta idea de do gourmet gallego, porque penso que fuches o que o Armadanzas, o Armadanzas non? si, <laughs> sí, fun o, o Armadanzas, eu, eu prexubileime dunha dunha multinacional ah. eh, o, día que, o día que cumplín os 60 anos fixo, fixo día un de xaneiro un ano uh -huh. e, e eu veño do mundo do marketing e sempre me gustou moito o marketing Por outro lado, son enamorado de, de, de Galicia, da, da miña terra, donde, donde sí. nací, aunque aunque a miña vida profesional pues estuve por toda España, sí, sí, por, sí. as Castillas, por Sevilla, por, por prácticamente toda España. Uh eh, -huh. E, e vendo que que o, o gallego se vende tan ben fora, uh -huh valorase moito máis fora que dentro sí. e, e por outro lado teño outra pasión que é a da gastronomía ou da, ah, da boa ah, mesa bueno, entonces foi entonces foi a coincide, forma de xuntar coincides connosco coincide <laughs> eh, ese gusto Perfecto. debe ser compartido non porque sí. eso de, dar boas cousas aos galegos gustanos tamén Efectivamente, entonces foi a forma de, de primeiro, dicir, non deixo a miña vida laboral porque son moi xoven, estou eh, uh -huh. pleno de vitalidade, digo, entonces uno uno todos os meus ah. todos os meus gustos. Sí, Todos os meus gustos e algún vicio, vamos. <laughs> Entre comillas, non? Ese de vicio eh, o, o que poida chamar vicio. Sí, sí, sí. É dicir, comer ben e beber ben, eso é, pode ser. Efectivamente. Bueno, falando de eso, falando de comer ben e beber ben, a ver, os, os ointes acabo de poñerme aí precisamente nesa vosa páxina extraordinaria, además que xa se come cos ollos. A sí. verdade é que tendes unhos, unhos packs de, de benvida e de, e de promoción extraordinarios. Cal, cal lle recomendarías? O, o dos homenaxes de queixo ou homenaxe de cualquier tipo de homenaxe, non? O meu dos queixos son queixos, os, os cinco ou seis queixos que temos son impresionantes, pero bueno, de picoteo é impresionante, o de carne, eu, eh, dependendo da hora que mo digas, <laughs> eh, claro. De, dependendo da hora que mo digas, te diría, se antes de comer un de carne, está claro. <laughs> Hombre, eh. Ah, pero, pero bueno, si, si ahora si ahora pasas por aquí para recollerme, para ir dar unha volta por os miradores do, do Sil, de, Sil. lóxicamente levaríamos un pan de queixos ou picoteo sí. con, con esviñiños <laughs> depende da hora para regalo, eh, eh, eso para regalo ¿no? Eh, porque si... efectivamente porque solo tam, non se picoteo no, solo, solo non, non, non debe ser non Moi ben. <laughs> Eh, claro, falando de comida estás, verdade, Xulio? E eh, despois, e eh, despois outra cousa que tamén hai que está, hai que destacar, polo menos, xa que estamos falando do gourmet, destacar sí. unha cousa que tamén é imprescindible na, na, nas boas mesas, no final, non? Sí. Ese pa queimada galega, non? Sí. Hombre, hombre. Eso non pode faltar. Aí vendemos aí vendemos a pota onde se fai a queimada, masa, queimada, ma, o sea, aguardente, sí. solo hai que poñer o azúcar, porque lle algo sí. de fruta se si quere meter, porque ah. non... <laughs> entendemos que calquer ten azúcar na casa sí. é unha, unha fruta entonces eh, mandámoslo co conxuro co, coas instruccións o sea, mm. mm. ten moito éxito tamén sí, sí. por suposto e os licores E os licores, licores, a mí traime de cabeza da Ogardente. Sí, sí. A mí traime de, de cabeza esas botellas tan ben feitas ou calquera mm, eh, ou unha xarra de barro pero que me traen de cabeza. Digo, qué <laughs> bien presentado está esto. Sí, sí, a verdad que... Por, eh, ahora facemos moi ben as cousas en Galicia, porque hasta ahora tiñamos moi bo produto, pero non nos sabíamos, non nos sabíamos paquetar, mm -hmm. pero xa se está facendo moi ben. entonces ahora es que somos imbatibles. Claro. <laughs> sí, bueno, sí. ou seja, que estades tendo bastante éxito e eh, eh, nos desexamos bolo tamén que é importantísimo que, que, que todos os nosos ointes saiban de que poden poñerse aí na, na vosa páxina gourmetgallego.com eh, e pedir cualquera dos produtos que vos tendes recomendados, pois como é lógico como acabamos de decir, algún homenaxe deses ou algún pack deses tan interesantes sí. que ten viños de, de grande calidade e produtos sí. tamén de grande calidade o, mm, homenaxe homenaxes que, que, que calquera galego e non galego pode permitirse posto que os prezos son mm, combativos, non? Sí. Por suposto, son precios que están que están a altura de lógicamente eh, os ser produtos bons non son precios que podamos encontrar en calquer lineal por aí, porque uh -huh. tamén xa non encontramos un produto, pero vamos, son precios, por exemplo, un un miño mencía que son uh mm. -huh. porque en Galicia sempre eh tú sabes lo que estás tamén fora eh, sempre se falou dos viños galegos os viños blancos sí. e nunca nunca un tinto se, se deu un tinto galego se deu a precio, claro, porque era competir, competir con, con Rioxa con Ribera Duero, sí. pero ahora mismo hai viños a, a niveles espectaculares, sí. barricas, etc. Sí, sí. Pero un, un, un viño, un viño, os viños mencía temos todos os os do ano temos todos a sobre 9 euros, o sea, non estamos falando de nada nada do ni moito eh? menos. Bueno, o Efectivamente. Fal, sí, ao falar de gourmet xa se, xa se fala dunha cousa exquisita. Lóxicamente claro. eh, eh, tendes que buscar con, mm, mm, eh, o sea, produtos exquisitos tamén e, eh, e, e por, por lo tanto por un, un viño un viño de 3 euros que non quere decir que sea malo non, non é precisamente unha exquisitez Efectivamente Pero, por exemplo, temos cousas moi curiosas, como é o xamón dun porco celta, sí. pues, por 350 euros, 349 euros, un xamón de 8 kilos, non? Sí, sí, Porque sí. Eh, é moi escaso, hai moi uh -huh. pouquinho porco celta e, e é unha unha auténtica delicia, por ah, exemplo. Sí, sí. Bueno, eh, eh, como ti falabas, ademais, que, que, con respecto aos viños tintos, os viños tintos precisamente ata hai pouco non se embarricaba, eh, non se non se non, non se curtía, digamos. Sí. E últimamente os viños de, de, de tanto da Ribeira Sacra, bueno, de toda a Ribeira Sacra, a, a moitos adegueiros están cultivando, sí. o sea, mm, promovendo o, o, pois esa mm, ese cuidado, esa proposta de, de sí. viño en, en barrica para sí, sí. Muy mimado. Efectivamente. Sí, sí. Casi todos os, os adegueiros ten as dúas líneas xa, prácticamente todos. Uh -huh. Empezou algún fai uns anos, pero agora prácticamente todos ten de feito temos viños daqui de, en barrica uh -huh. de, de, de, de, por 50 euros, o sea, se están vendendo. Sí, claro, hombre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí eh, sí, sin, sí, eh, sin ningún problema grandes propostas para que os galegos poidan disfrutar. Os non galegos poidan disfrutar desa, de... Eh. dese traballo de, de exquisitez que estás facendo. Con respecto a, a esa exquisitez mm, no mar tamén tendes, eh, é dicir, cousas do, do, do mar, tamén sí, buscades o mellor que hai, non? Mm -hmm. Sí, aí eh, aí temos todos eh, o que pasa que é moi difícil o, terlo na páxina web, entonces prácticamente poñemos todo consultar porque eh, os, un, un barco sale a mar Uh -huh. e cando sale, porque ahora mismo <laughs> casi non poden salir claro, porque claro. o, 50, o 58% do, dos gastos eh, son sí. gastos de combustible entonces non moi complicado uh -huh. pero depois pues, eh, luitan contra outros elementos como é, bueno, fai un pouco te, temos moi reciente o barco que desapareceu sí. non? Sí, sí, sí, sí. entonces sí si salen a mar e non saben o que van traer entonces aí hai que ser moi moi prudentes e, e como non queremos dar nada des, congelado e descongelado como sí, sí, sí. que hai por aí e eh, cousas así, uh -huh. pois pues poñemos prácticamente todo a consultar, ¿no? Sí, sí. Claro, claro, Pero, é, sí. porque non, non todo... É dicir, a, a oferta que podedes dar eh, está relacionada precisamente cos produtos, pero claro, dependendo do, da pesca ou dependendo da... Claro, efectivamente. lóxicamente, tendes que... E despois se pasamos xa ás Os doces xa, vamos, eso xa... Doce, doce vamos, pan, vamos. Dicides, sí. <laughs> vamos. <laughs> o, o pecado. Xa. O, es, es eso, pecado. <laughs> Pero peca... de vez en cando hai que pecar algo. Bueno. Sí, pero curiosamente que eu, eu descubrí no, desde que traballo nesto, eh, non sabía que tiñemos produtos de pato e hai unha empresa ao lado de Berín que fai uns produtos de pato impresionantes, o sea, que compiten con cualquera deles, o sea, Jolín. temos muchísimas, muchísimas cosas. Sí. eh, pues, as conservas de mar, sí. que son auténticas delicias, vamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Auténticas delicias. Eu si te, eu, por eso empezaba eu este que uh -huh. somos moi ricos gastronómicamente, muchísimo. Muchísimo, sí, sí, sí. Eu falaba con unha eh, muller que traballa precisamente no mar, mm. que é unha amiga nosa en común, ali de Moaña, ah, uh -huh. é unha tal maica, e mm. entonces unha das ah. veces sí, fun con el, eh, fun con ela pois ver como se eh, se, eh, o do mexillón, como se cuidaba, como se envasaba, eh, eh, cuáles eran para envasar, cuáles eran para diario. E eu le dixo, mira, todos esos camións que ves aí, mañá a estas horas xa descargaron en Barcelona. Mm. Mm. Collón ele, pero despois tamén me enseñou uns mexillos gordos que estou vendo aí que nunha páxina que se me fai a boca auga, nada máis que de bueno, velos. Bueno, un gigante, oh. vamos, vamos. Sí, sí, sí. é unha auténtica delicia, unha boa conserva de, de mexillón. Mm. Pois, pues, de verdade que eh, felicitámoste, sí, verdade, sí, sí. Manuel. Eh, damos as gracias por, por, por estar aquí con nosco, eh, eh, comentarlle todos os nosos ointes, todos os produtos que tendes. Eh, pasando, xa, dixeche que seleccionabas como quizás produto estrela as empanadas, pero tampouco descartas ningún, ningún dos ningún produtos. Ningún dos que hai, ¿no? Ningún viños... Pes ningún, ningún. Pescado, carnes, embutidos, queixos, viños, despensa e maridaxes tamén entre sí. outros. Ya empanada e o pan. Sí. O pan, o pan precisamente. Sí, efectivamente. O pan mm, eh, é moi importante destacalo polo feito que o pan do país ten centeo e trigo do país. Sí. Sí, porque non é o mismo trigo que se comercializa por aí que o trigo sí. do país. Sí. Eh, <coughs> é un pan para que non este acostumbrado porque sí. agora a xente gusta máis o plan blandiño, tipo bagueta, sobre sí, todo a eh, xente nova, pero os que nos gusta o pan eu, eu traballei 4 anos en Sevilla e nunca comprei pan. <laughs> Le, levábamolo de aquí e congelábamolo, <laughs> levábamolo, claro, sacábamolo, hombre. <laughs> sacábamolo porque porque o, o pan, o que estamos acostumbrados a este pan, costa-nos moito que nos sí. guste outro tipo de pan. Sí, sí. Claro. E, claro. e tendes un, un suministro, ah, bueno, que, a me lo con mercades ou, ou quen vos suministra é precisamente unha panadería de, de prestigio de, tamén aí, non? De prestigio. sí. Escairón, sí, sí. Descairón coño. Sí. Ti. Oh, tamén da, da, da, da Ribeira. <laughs> claro. Da Ribeira, Efecti claro, claro. Mm, eh, sí, señor. panadería, panadería Escairón. Eh, sí que temos o panadeiro é Nené, que é un amigo e un profesional que heredou xa do seu pai e o seu pai o seu avó o arte de facer pan en empanadas, que non é nada fácil. Pues, no, vamos a dicir algúns al, algúns das, das posibles empanadas que poden mm, pedir. Eh, Eu vexo ah. aquí ah, na vosa páxina sí. a de congrio, a de sardiñas, sí. a de polo, a de zamburiñas, a de empanada de bonito sí. a, e a empanada de zorza, eh, e ao mellor hasta se hai algún capricho sodes capaces de, de, de cumprir o capricho do, do cliente, non? Por suposto, outro día nos chamou un que quería de polo, pero que non podía comer, que era alérgico a cebola. Pois xa ves. Propuxemos, de polo con maza, bueno, nos chamou, nos mandou unha nota, nos, bueno, sabía que, que, que, que <laughs> impresionante, non? Baca, bacallau con pasas, por exemplo, tamén, non? Tamén se pode anda facer. Que, anda sí, que sí, non me gusta nada a mí. Pulpo, eh, sí, mexillón, Aí temos as máis, as máis comuns, efectivamente, pero, uh -huh. pero calquer empanada calquera empanada se pode facer vegetales, etc. Mm -hmm. etc. Ou seja, que tamén hai eh, eh, empanada <laughs> vegetal tamén para, sí, eh, para os vegetari para vegetarianos, non? Sí, señor. La con, todos. con crelos. Vamos, perfectamente. Sí, sí, sí. sí. sí. Está ben. Bueno, pois pues, eh, eh, bueno, eh, que seibas que a Marta, tu amiga, e amiga nos en común, está te escuitando. Está. Pois ben, pois ben, darlle, darlle unha aperta grande. A Marta agradecerlle que este tamén escoitando con nos. Se si sí. queres dicirlle pues eh, sí. Eh, aos nosos ointes algunha cousa máis, nós estamos, bueno, os tes os micros abertos para para sí, ti, para dicir o que queiras. Que, que, que a quen lle gusto galego non dude, non dude en pedirnos, facernos pedidos. Por suposto estamos abertos a sugerencias, estamos é unha empresa que leva menos un ano no mercado uh -huh. e estamos abertos a todo tipo de sugerencias, estamos incorporando produtos continuamente. Uh -huh. es, eh, Cataluña, eh, do, do, todo o que vendemos online, uh mm. -huh. o 80% é para Cataluña, non é para Madrid. Oli, cara, eh? Moito menos. Oli. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois. É que hai moito galego no Mediterráneo. <laughs> pois... estamos eh, estamos pensando en abrir abrir moi pronto unha tienda en, en Barcelona, Fí física, ah, física, pois, sí. Pois sí, sí. pois mm, seguro que tedes éxito, eh? se, seguro que tedes moitísimos e ademais con ese con ese cartel de gourmet, sí. seguro que bueno. aparecerán aí xente moitísimas persoas, porque claro, buscas eh, a verdade é que mm, mm, todos os produtos galegos teñen a súa ca, calidade, non? Pero o feito de que te, que vos lle poñades xa o, o, sí, o calificativo de gourmet, gourmet mm, coido que atrae, coido que sí, eso sí. tamén atrae, non? Eh, eu entendo que sí, pero é que son gourmet de verdad, porque sí. eh, todos os días nos ofrecen produtos, eh, somos moi... Eu, eu non, non me peleo o precio de compra. No, no. O sea, para que o, para que o proveedor non se sinta cogotado co precio. Eu entendo que un bo produto ten que ter un precio lógicamente competitivos, se non salimos do mercado non vendemos, pero, pero ten que ter o seu precio. entonces sí. eu persigo, persigo a calidad, a presentación sí. e a rapidez de entrega. Sí, eu sí. o, son os objetivos. Non, non poñemos o foco no precio. No, no, no. Porque eu entendo que, que, que se pode pagar un pouquiño máis por, por, por dar todo eso que acabo de mencionar. entonces é onde poñemos o foco eu, eu estamos conseguindo. Pois, non Temos moita pois... esperanza no mercado catalán, muchísima esperanza, porque, pois non sei se é porque hai moitos gallegos aí, si porque tira moito máis co mercado de Madrid, por exemplo. Mm. É que tamén tendes aquí difusores do do noso do, no, noso máis <laughs> que en Madrid e entón, pois eso, xa levamos aquí uns aniños de, dicindo que, que existimos e nos deixan de falar tamén en galego que non todo non todos os sitios parece que ben recibido o idioma e entón, pois eso a, a, mm-hmm. eh, sentirnos orgullosos e acabarnos precisamente de xente como a ti que, que dades a coñecer parte, de, parte da nosa cultura e parte da nosa gastronomía que é importantísimo agradecerche moitísimo, Manuel que esteas aquí connosco e que nos des a coñecer ese, esa vosa empresa tan interesante. E que e felicitarte, darche os nosos parabéns sí, sí. e de xexarte moitísimos éxitos para que esa empresa, empresa faga viña aquí, aquí a Barcelona, faga, esa tenda. Faga aquí a súa tenda física. Eh, as gracias son de miña de meu lado para o vosso por, por darnos a conocer porque ahora mismo necesitamos toda todo o que falen de nós e pouco porque estamos empezando xa sabedes que os comenzos son sí, son, duros. son sempre máis complicados sí. entonces as grazas van desde Sober para, para todo Cataluña Pois pues, ah. moitas grazas porque daquelo que non se fala non existe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 era máis cedo non amaba quen a la la, ai ala, la la la la, la la la la Vos la despedida por riba dunha peseta E agora non canto máis, e que teño a garganta seca Ai ala, la